Oporretatik bueltan dugu titikarrekal da urtengoan ere ikasturte berriarekin batera, e egun on titika. Egun on. Bueno, e, guk ere ikasturte hasi dugu, baina ez gara bakarrak ez, ikastoletan ere hasi dute. Bai, e, xuberuko ikastolak ere hasi dira eskoletan, bueno, hemenko datuak egidikuluak iduriko, idurituko dira igual, oiartzen entzule entzat, ez parimanago un ume ikasle badira hori hartzuneko ikastola hortan eta ba, suberoan eta hogeita hamalau ditugu kausitzen uh, sohutan alde batetik, eta alozen egun bat uh, sohutako ikastolan, eta hoita hamalau bat uh, eta alozekoan, nahi zuentzat dirudien bat zenbaki horik nahiko urriak direla, ala ere, eventik beste begirada bat emaiten zaio, zen eta ba, alozeko ikastola, demagun, aurre eraikuntza egin izan zelarik, aurre ikusia zen hamalau umentzat, inolaz ere etzelakoz eh, gehiago izango horien eraikizalen araberan, eta gaur egun, ba, hoita hamazazpitan daude, eta datorren urtetan, jadanik badakite zenbaki hori gaintitua izango dela, eta beste bizitza bat edo egoitza bat eraiki edo lortu behar izango dutelakoz, eta sugutako ikastola ere bai, ba, eh, eraikuntzak eh, berikusi berri eta handitzeranak eginik, eta oraindik ere txikiegi gelditzen zaie, eta beraz bueno ba urte urte, gora doa e, ikastolak duen agakasta, eta egia esan, ba, albiste hona da, jakinez hemen Euskalaren erabilera, beste hainbat okitan bezala, urritzen ari dela, baina badirudi guraso gaztek apustua egin dutela Euskararena, eta hori ez da albiste, albiste txarrena. Ez da ez, senale hortaz gain, bigarren albiste bat edo gai bat hartuko dugu, ea ondo esaten dudantitika, HKA, eta ez da alderdi politiko bat. Ez, e, e E HKA hori da Euskal Herriko kola alternatiboa. Mhm. Coca-Cola monstruari buru egin nahi dion tokiko kola delako hori dugu eta beraz ba, topatzen ahal da hemen txuberuan ere bi, eh, bio horietan eta bueno, ba, dirudi Coca-Cola zalek apustua egin dutela ba, tokiko ekoizpenari eta toki baten egitea, zena da, ba, esan behar da, hori, basena farratik agertu ekoizpen badela, hasieran txiste moduan hasi zena, biztahiru lagunek eh, sortu zuten eh, hori, eta bizkara-bizkana, hasieran bizka bat edari, ba, ez erosua balin bazen, ari dira beraien zaporearen lortzen eta abar, eta... Ba hori, bere bidean egiten ari da, eta egoaldean ikusten balin bada EHK, ez da Euskal Herriko Komunista Alderdia, baizik eta Euskal Kola Alternatiboa, orduan eh, ba, eskuintiarek ere gogotik edaten aldutela. Hori da, bueno, nekazariak ere arazoak dituzte, baina kaso hontan aseguru etxeekin. Bai, eta hori da segurantza soziala zuzenago eta solidario baten aldarikapenaen eh, karietan bildu dira atzo hain zuzen helbe Euskal Herriko eta nekazarien sindikata, berrogei bat lagun bildu dira pauen, hemen dugun eh, hiriburuan, eta sindikatak galtz egiten du laborari txipiek eh, geroz eta gehiago esan dute nekezia bazituztela beraien zerga sozialen pakatzeko eta haietarik zonbait ere hauzitan dira ezin pakatuz beren zergar sozialak eta sindikatuek ordian eta hauzibiren gelditzea eskatzen dute eta karguen eh, kalkulatzeko moldeak ere bai berikusiak izan ditin bakoitzak bere diru edo etekinaren araberan ordain ditzan bere zergak eta ez orai bezala nolazpait e, ba, hola, erabaki ba, gordin baten ondorioz denak berzakuan sartzen ditu eta oreka baten e, ematea eskatzen dute eta gehien bat politikoei ardura hori eskatzen die. Bueno, eta bukatzeko txorien migrazioa. Bai, ordun hor, e, eh, subero gainean, irratiko txalet hoien ondoan, hainbat bada hoi, hogei bat, hogeita, best, bost urte, badela elkarte bat, saiak deitzen dena, eta horretara horbilduko den edo zoinek hor bidertzean ikusiko dituzte hainbat ikerlari, beraien e, eh, largarista edo nolako tresnekin mhm. begiratzen zeruari eta ez dira izaren begiratzen ari, baizik eta txorien aratonatak edo migrazioak aztertzen dituzte, kondatzen, zonbait txori baden eta hor, egunaldi polita pasatzeko aukera bada edo zoin entzatu dazkenean, zenta horatu bilduz geroz saiako elkarteakoek usten baitituzte edo zoin, ba, eguna pasa, hor, eta dituzten tresnekin txorien ikusten, eta egia esan, ba, ikaragarriko tresnak dituzte, txoriak ezinago argiki eta garriki eta urbil ikusten ahaldira, eta, ba, eksperientzia polita izaten ahalda, orduan, edo zoin hortikan urbiltzen balin bada irrati alde hortarat, eskatu saiak elkartea non kokatzen den, eta han, ba, hori txoriak horike ezagutzeko aukera izango du. Ba ez da ez plantxarra, titika eskerrik asko beste aste betez, gurekin gatikan, ikasturte berri honetan ere, eta datorren astera arte. Ba, zuri ere, eskerrik asko,